Witam serdecznie. Dzisiaj mam dla Was zapis panelu z niemieckim aktorem Udo Kierem, wymawianym także Udo Kirem. Jest to człowiek, który ma charakterystyczną twarz. Gdybyście zobaczyli go na ulicy, to myślę, że balibyście się do niego podejść. Jednak w godzinnej rozmowie, którą ci, którzy zdecydują się wysłuchać, usłyszycie, że lubi on e, pożartować. A skąd jest to znany człowiek? Oczywiście ze współpracy z Larsem von Trierem, chociażby z serialu Królestwo. Mm, ponoć zagrał w jego wszystkich filmach. Grał u Gasa Van Santa, grał w horrorze Dario Argento Saspiria, Grał także u Uwe Bola. Mm, grał także u boku Pameli Anderson w filmie Żyleta, o której to mówi w tym wywiadzie. Występował zarówno w teledyskach Madonny, jak i w teledyskach zespołu Korn. IMDB podaje, że wystąpił w ponad 200 filmach. Zagrał chociażby Drakule w latach 70. Tak więc myślę, że każdy z Was go zna i nie ma sensu wymieniać nawet tych ważniejszych dzieł, tylko sensowne jest posłuchanie tego panelu. Ma on swoje uroki i wady. Wadą jest to, że najpierw e, pytanie było zadawane przez dziennikarkę po polsku, następnie tłumaczone, no i również odpowiedź taka była. Tak więc, no, ja zostawiłem to w takiej formie, bez żadnej ingerencji wiedzcie na co się piszecie. Muszę też powiedzieć, że mnie tam nie było. Jest to nagranie z festiwalu Off Plus Kamera w Krakowie, ale miałem tam swojego wysłannika, który narażając swoje życie ukrył mikrofon w lewym bucie. Nagrał to wszystko, dostarczył mi to za pomocą kuriera, który też z narażeniem życia przysłał mi kilka terabajtów danych, które musiałem też z narażeniem życia obrobić specjalnie dla Was. Tak więc wszystkich fanów Udokiera zapraszam do wysłuchania. So first I want to say a, a few words. It's the first time I'm in your country. It's the first time I'm in Krakow. It's beautiful, and I just want to see this area. I don't want to go anywhere else because it's like Hollywood studio. Everything is perfect, a lot of churches, a lot of shops, people are happy, people eating, people drinking. I think I want to go back next Monday and I only have seen this area. Chciałem powiedzieć na początek kilka słów. To mój pierwszy raz w Polsce, pierwszy raz w Krakowie i właściwie nie chcę ani na sekundę opuszczać tego miejsca, ponieważ jest ono jak hollywoodzkie studio. Wszystko jest idealne, wszystko jest piękne, e, piękni ludzie, e, piękne sklepy e, dookoła, no i po prostu w poniedziałek chcę jeszcze raz przejść i zobaczyć to wszystko. Proszę Państwa, nasz dzisiejszy gość podobno chciał tak naprawdę zostać handlowcem korporacji, która e, sprzedaje aspiryna. No niestety nie udało się. Our guest today uh, allegedly at first wanted to become an aspirin merchant, but it didn't work out so well. What's that? You wanted to become a trader? I want a trader? You wanted to become a trader? Work in trade? trader means something totally Like different. a merchant. Oh, a trader. Trader means if you lie and you trade people. No. You mean in my life? Yes. Ah, okay, my life. <laughs> my yeah, life. First night, I'm talking about you, yeah. Ah, okay. Yeah the, golden, in the golden room here. Yeah. um, well, uh, I was I was born at the end of a terrible war, and I was born very dramatic. I uh, was one hour old, and the nurse in the hospital was collecting all the newborn babies and my mother said, Oh, can I have him a little bit longer? And the nurse said, Yes. And then, and then, 10 minutes later, they bombed the hospital and the wall came down. The nurse trying to protect the babies and fly over the babies, and everybody was dead. E, urodziłem się pod koniec strasznej wojny i urodziłem się w bardzo dramatycznych okolicznościach, kiedy e, byłem na świecie od e, mniej więcej godziny. Położna zbierała wszystkie noworodki do sali, gdzie one miały przebywać. Mama powiedziała czy może go podtrzymać e, jeszcze chwilę. E, położna na to się e, zgodziła. 10 minut później szpital, w którym też się urodził, został zbombardowany i na te dzieci spadła jedna ze ścian. Położna, próbując uratować te dzieci, rzuciła się, żeby zasłonić je swoim ciałem, ale niestety większość dzieci zmarła. So, uh... My mother holds me with one hand, and with the other hand, she made a hole and people, freedom. So I was born very dramatic. That's why I became an actor. Moja matka jedną, jednej ręce trzymała mnie, drugą próbowała e, wykopać dziurę, wydostać się e, z tej e, ściany. W pewnym momencie wreszcie to się udało, obydwoje e, wyszli e, spod gruzów e, i właśnie ze względu na te dramatyczne okoliczności udało postanowił zostać aktorem. E, postanowiliśmy dzisiaj sprawdzić kilka legend, które krążą na temat pańskiej osoby. Wiemy już, że historia tych dramatycznych narodzin jest prawdziwa. We decided to try out a couple of legends that uh, are going around about your life. Now we know that the legend of your birth is actually true. Of course I would never lie. <laughs> Oczywiście nigdy bym nie kłamał. In the, in the time of internet you cannot lie because if you lie then no, in 10 minutes that you did lie. No. Nie można kłamać w czasach internetu, ponieważ jeżeli skłamiesz e, po 10 minutach e, wiadomo, że właśnie to zrobiłeś. No, no ale kłamstwo zostanie też zwielokrotnione. but the lie will be. well, Actually, we Additionally, the light will be multiplied in the end. <laughs> All right. I'm sorry, you need to feel useful, so. So I yeah, anyway, I tell you, I tell you the story of my life. Okay, so, so it's much easier. Little monologue. Okay. No, I, I don't feel useful now. Ah, okay. Now you can go. Hmm, <laughs> ah, oh, so I went. Um, in that horrible time, then my mother wanted me to learn a profession, so I became uh, not a trader. I became uh, kind of working in an office for three years. E, po tym, jak się urodziłem w dramatycznych okolicznościach, e, moja matka chciała, żebym e, zdobył jakiś zawód. Nie zostałem wtedy handlarzem, ale przez kilka lat zacząłem pracę w biurze. And then I, I didn't like that. So I went when I was 18. I went to England. Ta praca nie podobała mi się, więc kiedy miałem 18 lat wyjechałem do Anglii. I worked. Pracowałem tam. I went to school to learn English. Chodziłem tam do szkoły, uczyłem się angielskiego. And one day somebody said, would you like to be in a movie? And I said, no. Pewnego dnia ktoś zapytał, czy chcesz e, zagrać w filmie. Udo odpowiedział, że nie. I wanted to be a, I wanted to be an, a correspondent for a big company. Like I was born near Bayer from Aspirin, and I wanted to work for them so I could travel around the world. I didn't want to be an actor. And uh, then I said, mm, why not? And I made my first film. E, chciałem e, na początku, nie chciałem być aktorem, chciałem być e, korespondentem, pracować dla wielkiej firmy. Urodziłem się niedaleko fabryki Bayera, która właśnie produkuje aspirynę. Chciałem dla nich pracować, jeździć po całym świecie, no ale to również nie wyszło, więc w pewnym momencie po prostu jednak zdecydowałem, że zostanę aktorem. And I did not, and we filmed. I did not know it was CinemaScope. I did not know the camera and the camera was always far away because they didn't want to make me nervous for close up. And I was only looking where the camera was, and I was always looking, and the camera was like only on my face. So when uh, the movie came out, they say, "Well, the new face in cinema, da da da da da," and uh, I start making movies. E, nie wiedziałem nic o tym, e, jak działa kamera, nie wiedziałem nic o e, CinemaScope, nie wiedziałem, że tak ma to właśnie wyglądać, że kamera będzie stała daleko ode mnie, w związku z czym bez przerwy na planie zdjęciowym wypatrywałem tej kamery, próbowałem jej dojrzeć, nie wiedząc, że kamera tak naprawdę obejmuje wyłącznie wycinek mojej twarzy, wyłącznie pokazuje moją twarz. And I was very good looking. Bardzo dobrze wyglądałem. So uh, that helps. Więc to pomaga. When you be an actor, that helps. Jak chcecie, jeżeli chcesz być aktorem, to pomaga. Muszę przyznać, że był Pan na pewno najprzystojniejszym Draculą w historii, w historii światowego kina. I have to admit that you were the most handsome Dracula in the history of world cinema. I prawdopodobnie jedynym przystojnym Hitlerem. And probably the only handsome Hitler. That's a good combination. Hitler, Hitler I I played Hitler uh, a few times. I played. Now I'm the in Iron Sky. I'm the Nazi leader on the moon. In another film, I played a, a, a short film which was very interesting called Mrs. Mittelmeier, and I play Adolf Hitler as a woman hiding in England. E, grałem e, Hitlera kilkukrotnie, ostatnio grałem również e, nazistę w filmie Iron Sky, natomiast jeden z moich pierwszych obrazów, który zagrałem Hitlera, był to film Mrs. Mittelmeier, który przedstawiał Hitlera jako kobietę gospodzie domowej. It's a beautiful film. uh, I have Hitler hides as a woman. He has nothing to eat, and then he gets invited by a Jewish man for a kosher dinner. it's a wonderful film, very black comedy, and uh, it's just a short film. But Iron Sky is really very funny. It got uh, 14 and a half million people watched it on the, the trailer on the internet. So that's what I do. Vampire o Adolf Hitler, whatever. <laughs> E, Miss Mittelmeier jest naprawdę wspaniałym filmem, mimo że jest filmem krótkometrażowym. E, Adolf Hitler ukrywa się tam e, w przebraniu kobiety, musi ciągle być w ukryciu, nie ma nic do jedzenia, po czym na koniec filmu zostaje zaproszony przez Żyda na koszerną kolację. To naprawdę wspaniały film. Iron Sky to również część mojej pracy. Trailer tego filmu obejrzało 14,5 miliona ludzi na YouTubie. But I also worked with a Polish director, Valjan Borowczyk. I did, I played uh, Jack the Ripper in Lulu, and I played Dr. Jekyll and the Women. I played Dr. Jekyll, Mr. Hyde. And with uh, Polanski, uh, he is playing a small part in Dracula. Mm-hmm. On, when is the film shown here? Uh, it's, well, it's pretty much every day. And uh, yeah, every day. You mean Andy Warhol's Dracula? Yeah. Yes. Every day. Pretty much. Yeah, should be on the square. Roman Polański nie jest wymieniony w napisach. Jest to chyba jedyny film, w którym zagrał Roman Polański nie jest wymieniony w napisach. Well, also did the Madonna sex book. I made I like blonde women in movies. I made a film with Pamela Anderson, Bob Wire. I did a video for Supertramp with Andy Cole Smith. And yeah, so. Pojawiłem się również e, w słynnej seksksiążce Madonny, zagrałem również e, z Pamela Anderson w filmie Żyleta, po prostu bardzo lubię blond kobiety. And also the video Deeper and Deeper and Erotica. Also, so. Zagrałem również w teledyskach Madonny Deeper and Deeper Erotica. E, ta wersja pańskiej historii życia właściwie możemy przy niej dostać zadyszki, więc może jednak po kolei i może wróćmy do początków. The story, of, life, mhm. the story of your life is so filled with uh, detail that you uh, actually can get overwhelmed, so let's get back to the beginnings first. Czy może powiedzielibyśmy kilka słów o tej osobie, od której usłyszał Pan, a może byś zagrał w filmie? Could we hear something about the person that first uh, invited you to play in a movie and asked you would you like to be in a movie? Well, no, the, the thing was not the first person, but I was in London. Uh, I once went to a very expensive club, and the waiter came to me and said, Mr. Visconti would like to invite you <laughs> for a glass of champagne. And I said, why don't you tell him to come himself? I didn't, I didn't know, I didn't know who he was. And then Visconti came and said, I would like to invite you with my friends for some champagne. And I went there, and it was very interesting because next I was sitting uh, in the middle, and on the other side was Rudolf Nureyev, the world best dancer who just escaped. And I was fascinated, and I thought, who is this man only talking about his legs? Mm-hmm. Because he only said, My legs are tired. My legs wants to go home. My legs... Oh, ale but he had the most famous legs in the world. E, pewnego wieczoru e, znajdowałem się w bardzo ekskluzywnym klubie w Londynie e, i siedząc przy barze podszedł do mnie kelner i powiedział e, Pan Visconti chciałby zaprosić Cię na kieliszek szampana, na co Nudo odpowiedział no to może podejdzie tutaj do mnie. <laughs> Wtedy Visconti, ponieważ Udo nie wiedział, kim jest e, Visconti, e, Visconti podszedł do niego, zaprosił go e, do stolika i przy tym stoliku również nie do końca wiedział, kim są te postaci, które przy nim siedzą. Jedną z nich był sławny rosyjski tancerz, który bez przerwy mówił o swoich nogach, mówił w kółko, jak bardzo zmęczone czują się jego nogi. But you're so young, you don't know who Noreyev was? E, ale wy jesteście, znaczy, e, wy jesteście tacy młodzi, więc chyba nie wiecie, kim jest e, Rudolf Nureyev. He was the world best classical dancer ever. Był najlepszym tancerzem klasycznym w historii na świecie. Ja tylko powiem, że jeśli Państwo będziecie gotowi się wtrącić, to proszę nam dawać znaki, a my rozpatrzymy Państwa kandydatury do zadania pytań. We're inviting uh, all of you to thinking about your questions uh, for Mr. Keir, and if you, if you have one, uh, we'll submit it. E, a ale jeszcze ja póki co. Też w kontekście prostowania rozmaitych legend mówi się u nas, u Panu, że jednak odkrył Pana Fassbinder. Uh, in the context of still talking about the legends uh, of your career, it is often said that the person who actually discovered you was Fassbinder. Któremu podobno pan gotował. And allegedly no. you cooked for him. No, no, no. That's, uh, that's uh, I didn't cook. Which part? No. <laughs> Cooking or no, <laughs> no. Let me let me tell the story. I, I was before I became an actor. I went to uh, in Cologne in Germany where I was born to a working class bar where they had uh, taxi drivers, secretary, transvestite, everything. Is that expensive? Zanim stałem się aktorem, byłem w e, kolonii w Niemczech. E, poszedłem do zupełnie zwykłego proletariackiego e, baru, w którym można było znaleźć taksówkarzy, wszystkich ludzi pracy. And then I met... And then I met a, a, a boy who also went out, It was Fassbinder. He was 15 and I was 15 and a half w tej knajpie e, właśnie spotkałem innego chłopca, który wyszedł do baru, to był Fassbender. E, ja miałem 15 lat, e, on miał 15,5. And we both liked the bar because it was very, very interesting. Obydwu nam podobał się bardzo ten bar, był bardzo interesujący dla nas. And later then I, uh, for years and years I did not see him. Nie widziałem go później przez wiele lat and I was in London and I saw a German magazine uh, with a big picture of his face saying the genius and the alcoholic uh, <laughs> Fassbinder. Kiedy byłem e, w Londynie, zobaczyłem okładkę niemieckiego magazynu, na którym e, było zdjęcie jego twarzy. E, podpisane było geniusz, alkoholik, Fassbinder. And then I thought, well, I know him. Więc pomyślałem sobie, znam go. So, but I was already making movies. Ale, tak, ale już wtedy robiłem filmy. So I went to Munich to meet him. Pojechałem więc e, do Monachium, żeby się z nim spotkać. And then we made movies together. I wtedy zaczęliśmy robić wspólnie filmy. And then uh, we also for a while lived together. Później przez chwilę mieszkaliśmy razem. But I was not cooking. Ale nie gotowałem. I went with the pot to the restaurant got the food. Chodziłem z garnkiem do restauracji i stamtąd brałem jedzenie. Because if you live together with somebody, if you cook once, you have to cook always. Ponieważ jeżeli mieszkasz z kimś, e, jeżeli, jeżeli raz coś ugotujesz, będziesz musiał gotować bez przerwy. Więc jaki jest tego sens? E, ta historia również zaczyna się w lokalu. Widzę, że w ogóle historia pańskiej kariery obfituje w lokale, więc krótko mówiąc, już wiem, dlaczego pan się tak dobrze czuje w Krakowie. This story uh, also starts in a bar and a lot of your stories start in a bar, so I'm starting to understand why you feel so good in Kraków. Well, uh, yeah. Uh, everything in a bar, people drink, and when people drink, they become more real and they relax if you go to a coffee bar and everybody drinks five coffees, they become very nervous. So I prefer the bars, yes. W barze e, ludzie piją alkohol i stają się spokojniejsi i bardziej zrelaksowani. E, w kawiarni ludzie piją kawę i zaczynają się wtedy trząść, więc zdecydowanie wolę bary od kawiarni. E, to, był, e, to była współpraca z reżyserem, który stał się w pewnym sensie ikoną kina LGTB. Były też w Pańskiej karierze projekty firmowane przez Andy'ego Warhola. E, czy to w jakiś sposób... Warhola! <laughs> Andy Warhol, Andy Warhola jest taki Warhola. Ja się będę odezwać. Well, that's another story. I, I was sitting in I was sitting in an airplane from. Not e, a what? no airplane, but I was drinking in the airplane because it was free. And so uh, next to me was a man with a beard, and we start talking. airplane people always talk. You never see them again, but you talk because you say, "My God, ten hours or three hours not talking." Hello, how are you? Where are you from? Where you fly? So you talk, and. She got something. Siedziałem w samolocie e, popijając szklaneczkę alkoholu i e, spojrzałem, rozejrzałem się na boki. Po bokach oczywiście siedzieli e, mężczyźni. Jeden z nich miał wielką brodę. Zaczęliśmy rozmawiać, bo to jest dokładnie to, co robią ludzie w samolotach. Rozmawiają ze sobą, mimo że już nigdy nie spotkają się w życiu. And uh, we started talking and he did not drink. Uh, he never did drink. And then uh, was Paul Morrissey, and he uh, said to me, "What do you do for a living?" And of course, when you are a young actor, you always have photographs in your pocket because you're not <laughs> you're not sure about yourself. So when he said, "What are you doing?" I said, "Actor." <laughs> the photograph. tą osobą, z którą rozmawiałem po Morrissey, e, który nigdy nie pił alkoholu, e, zapytał mnie w pewnym momencie, e, czym się zajmuje, a oczywiście młodzi aktorzy zawsze trzymają ze sobą swoje fotografie, żeby czuć się pewniej, w związku z czym, kiedy Morrissey zapytał go, czym się zajmuje, po prostu wyciągnąłem zdjęcie i powiedziałem, jestem aktorem. And he said, interesting, interesting. Odpowiedział, że to interesujące. Give me your number. Daj mi swój numer telefonu. And then I gave him the number, and he wrote my telephone number in his American passport at the last page. I thought, wow. it's, so, it's so difficult to get a passport, and you write a telephone number in your passport. E, dałem mu swój numer telefonu, który zapisał na ostatniej e, stronie swojego paszportu. Byłem pod wielkim wrażeniem, bo to trudno jest przecież dostać paszport, a on tak odpisze e, na jednej ze stron mój numer telefonu. And I said, Who are you? And he said, I'm Paul Morrissey, I work for Andy Warhol, I'm a director. Uh, więc zapytałem go, kim ty jesteś? Tak. On powiedział, <laughs> tak. On odpowiedział, jestem Paul Morrissey, jestem reżyserem, pracuję dla Andy'ego Warhola. So uh, I got a call, um, I think two months later I got a call and he said, well, it's Paul, I'm making a little film in Italy for Carlo Ponti. I do Frankenstein and I have a little role for you. And I said, Oh, thank you. I said, What do I play? He said, Dr. Frankenstein. <laughs> Dwa miesiące później Paul zadzwonił e, powiedział, że e, robi mały, kręci mały film e, w Włoszech i ma dla niego rolę. Kiedy Budo zapytał, co to za rola, on odparł, odparł, że ma być to Dr. Frankenstein. Which was, of course, then we made the movie. in Cinecittà, a famous studio in Rome. Fellini was shooting next door, all people with big breasts and tall and small, all Fellini next door. And we did Frankenstein, and I had no contract to be Dracula, it was somebody else. Ehm, kręciliśmy film w słynnym rzymskim studiu Cinecittà, gdzie kręcił również w tym samym e, czasie ten Fellini, gdzie byli piękni ludzie, wysocy, z wielkimi piersiami, a my zupełnie obok e, kręciliśmy e, nasz film. Wtedy nie miałem jeszcze kontraktu na to, żeby zagrać Drakulę. And then uh, there was everybody came to me, the cameraman, everybody said, "Why don't you play Dracula?" I said, "No." I said, "I'm very thankful. I got Frankenstein in 3D. I mean, by the way, Now everything is in 3D. Porno films, everything is in 3D. I made a 3D film 1973. There were only five in the whole world. E, potem e, wszyscy zaczęli do mnie podchodzić, łącznie z kamerzystą, e, zaczęli proponować, dlaczego może ty nie zagrasz Drakuli. na co on powiedział, nie, nie, gram Frankensteina w 3D. Był to jeden z filmów 3D, które zostały nakręcone w latach 70. Teraz wszystkie filmy są w 3D, a w tamtych czasach było ich około 5. So the last day of the studio Frankenstein, I was a little bit sad because, like Andy Warhol always said, everybody is famous for 15 minutes. I thought that is 15 minutes, thank you very much. Ostatniego dnia na planie zdjęciowym byłem bardzo smutny, ponieważ tak jak Andy Warhol powiedział, wszyscy mają swoje 15 minut sławy. Udo stwierdził, to było moje 15 minut, dziękuję bardzo. So, I went to the cantina where all the Fellini actors were, and Paul Moisey came and said, Well, I guess we have a German Dracula. And I said, Who? He said, You. But he said, You have to lose 20 kilos. Wtedy poszedłem e, do stołówki, e, gdzie znajdowali się wszyscy e, ludzie Koriniego i podszedł do mnie i powiedział, no cóż, chyba mamy niemieckiego Drakulę. Udo zapytał kogo, na co reżyser odpowiedział, ciebie, ale musisz schudnąć 20 kilo. And so I did not eat anymore. Więc przestałem jeść. For I, I suffered for my career. Cierpiałem dla swojej kariery not only Robert De Niro prepares, I did also prepare myself. Nie tylko Robert De Niro się przygotowuje, ja również. So I did not eat only water and salad and that's why in Dracula I sit in a wheelchair. I had no more energy. E, w tym czasie jadłem wyłącznie e, wodę i sałatę i właśnie dlatego w Drakuli e, siedzę w wózku inwalidzkim. Po prostu nie miałem już energii. Suffering for art. Cierpiałem dla sztuki. So that was then uh, And so Andy Warhol uh, did not direct the movies, but he uh, produced the movies. So Andy Warhol nie, nie reżyserował filmów, produkował je. So he came. They all understand English. <laughs> it's good. It's good to have time to think. Good. And so Andy came to uh, Shinichita to take pictures for Vogue magazine and know, with a little dog, very Andy white hair, and taking pictures me as Dracula, Frankenstein, and but he, uh, I, uh, before I met Andy, I collect modern art, so I uh, know a lot about. I know more about art than I know about films. Andy Warhol uh, przyszedł do studia Szynyszyta, żeby robić zdjęcia do magazynu uh, Walk. Wyglądał jak klasyczny Warhol ze swoimi pięknymi białymi włosami. Oh my God! You God! you didn't listen. Wow. Well, you understood anyway, so <laughs> let's move on. All right. So that was that was um, uh, uh, uh, glamour, Vogue, Wall, and then uh, I got many offers, but for vampire. But I made I did not, didn't want to be Christopher Lee, uh, number two. I but I made a vampire film Blade. It's okay. it's okay. Vittoria uh, Sica in the, the film of uh, Andy Warhol. Yes, you Italian, see. Yes. Tito jednak sędzia, syn. Ja dużo mogę mówić po ludzku. A, okay, ruski, italiano. No, and, uh, Victoria Sica was uh, in Dracula, the famous... See, the famous, famous director, actor, director, and it was very, very interesting because he did not speak English but for the film he had to speak English. So he said, uh, Dracula, Dracula, <laughs> it's like wine, tastes good, Dracula. So he was uh, very, very, I mean, you have seen the film or you will see the film. Uh, it's his, um, Victoria Sica, you're too young to know who he was. He discovered basically Sophia Loren and he made films with Sophia Loren when Sophia was young in a little dress in flowers, very uh, exciting. And not later. Later was a different story. <laughs> when she became Mrs. Ponty, that was a different story. But before, when she was a young actress, very beautiful. Victoria Sica made all these films uh, in Napoli and everywhere with uh, Sophia. Uh, I have all from people. But you have Ah, d'accord. He's from Naples. Now you translate for me. Okay. <laughs> Słynny aktor i reżyser Peter Sika e, jest, był człowiekiem, który na planie Drakuli musiał mówić po angielsku, ale miał z tym e, wielki problem, e, więc mówił, że wymawianie słowa Dracula jest zupełnie jak wino. To był również człowiek, który odkrył piękną, młodą Sophie Loren. And then Now comes the good news story. I went for the premiere in Paris, Champs Elysees, Dracula, Frankenstein, because of Andy Warhol. And I went with Polanski. We went to, he took me out to a nightclub, and people came to me and said, We would like to uh, offer you a film. I said, What film? I said, Story of O. L'histoire the most erotic film. And I said, no, no, no, no. I said, and Polanski said, and then when the man left, Polanski said to me, Empelmorsi, you must make this film. This is the most erotic book from France. E, Udałem się na premierę Drakuli e, w Paryżu na polach e, elizejskich razem z Romanem Polańskim. Tam podeszło do nas kilka osób i zaproponowali mi udział w filmie. Kiedy zapytałem, co to za film, usłyszałem, że ma być to Story of All, no, jedna z najbardziej erotycznych historii, jakie kiedykolwiek powstały. Więc Udo wahał się, nie chciał tego zaakceptować, ale Polański powiedział, że on musi to zrobić. that was the biggest uh, success story of, oh, because of the book, it was on all the cover, Newsweek, and all that. And then I made a film called Not Dracula, it was called Spermula, <laughs> which, was, which was a film. Which was a film, a group of women from another planet, beautiful women that come to the Earth and they do something very naughty, and all the men become vampire and they take the art and exchange it to copies. Um, po nakreśleniu Story of All zagrałem również film, który nie nazywał się Dracula, a nazywał się Spermula. Opowiada o e, kobietach, które przyleciały z kosmosu, robią e, niegrzeczne rzeczy mężczyznom i mężczyźni wtedy zamieniają się w wampiry to spotkanie przemienia się w taką historię rozmaitych spotkań. E, w związku z tym muszę też koniecznie zadać pytanie o to, w którym lokalu spotkał Pan po raz pierwszy Larsa von Trier'a? Um, ah, yes, Lars von Trier. So now I went, I, yes, of course, my master, my master. Uh, we went, I just did a, a, porno film with Lars von Trier, Nymphomania. Uh, I was in Mannheim at the festival, I made a short film myself, short film, short. And uh, it was in competition with Lars von Trier's first film, Element of Crime. E, właśnie skończyłem e, kręcić z von Trierem e, jego nowy film pod tytułem Infomanka, natomiast mój pierwszy kontakt z von Trierem miał miejsce w Mannheim, gdzie pojawił się jego krótkometrażowy film pod tytułem Stories of Crime. And I was seeing the movie, his movie, with all the directors, and I said to the directors, uh, "We can go home because who makes this film is going to get the first prize." Więc ja oglądałem e, filmy razem z różnymi reżyserami i w pewnym momencie, kiedy poleciał właśnie e, film von Trier'a, powiedziałem, możemy iść do domu, bo ktokolwiek zrobił ten film, on otrzyma pierwszą nagrodę. And he did. I tak się stało. So I went to the director of the festival, I said, There's one person I would like to meet, the person who made Element of Crime. So they said, oh yeah, no problem. So I expected somebody dressed in black, like Kubrick or Fassbinder, bad mood, clutching and all that. And there comes a little boy, I mean, student look, and it was Lars von Trier. And uh, we talked, we had a beer, and we talked, and I gave him my telephone number. He did not write it in his passport, but in his pocket. And three months later, I got a call. He said, I'm doing Medea, and uh, I don't shave anymore, don't wash your hair. and come here in six weeks. <laughs> Poznałem na tym festiwalu Larsa von Spodziewałem się kogoś ubranego na czarno, bardzo poważnego, ale okazało się, że jest e, zwykłym dzieciakiem. Dałem mu e, swój numer telefonu, e, po czym odezwał się do mnie, kiedy zaczął kręcić film Medea. Powiedział, od tego momentu już przestań się myć, przestań się golić i pojaw się na planie zdjęciowym za 6 tygodni. So I, because he wanted to present me to the Danish television, because German plays the king of Vikingers, but it did work. I got the part, and it was our first work together. And I think we made uh, 10 films together. And my favorite film was The Kingdom, where I played a baby. I played the devil and the baby of the devil, and I'm born on screen. They built these very big legs, and I was Uh, inside and I had to come out pick my head, which was very interesting. <laughs> E, moją ulubioną, e, moją ulubioną współpracą e, z Larsem von Trierem była praca przy Królestwie, gdzie grałem dziecko diabła i dziecko diabła. W trakcie kręcenia tych zdjęć musiałem wystawić swoją głowę. To było naprawdę makabryczne, naprawdę fajne. And for Lars is uh, Lars von Trier is definitely uh, one of the best directors in the world, not because he's my friend, that's not why I say that. The films have always something new, technical, and he always goes to the limit. We just shot a movie a um, couple of months ago, Nymphomania, with uh, uh Charlotte Gainsbourg, uh, Shia LaBeouf, Uma Thurman, and it's a sex film so it's the first uh, sex film Nymphomania. She is telling the whole story of her life that she has to have sex wherever she goes. And there's going to be two movies, part one, part two. And uh, I'm in the movie, but I did not have something to do with the sex. I just played the voyeur, I just watch, but I don't do it. It's more interesting. E, Langston Field jest najlepszym reżyserem e, na świecie i nie mówię tego dlatego, że jest e, moim przyjacielem. Po prostu jego filmy zawsze zawierają jakieś nowe elementy. Właśnie skończyliśmy kręcić film Nymphomanka, w którym wystąpili m.in. Charles Gainsbourg. Nymphomanka? ja, Charles Gainsbourg, Uma Truman jest to po prostu e, film o seksie. Ja e, również w nim grałem, ale niestety nie uczestniczyłem w żadnym seksie. Byłem po prostu podglądaczem. Byłem człowiekiem, który obserwował wszystko, co się działo. Jeśli się nie mylę, to jest wasz trzynasty wspólny film z Hongkongiem? If I'm not mistaken, this is your 13th film together? You have to look it up in the internet. They know more about me than I do. Trzeba sprawdzić w internecie, oni wiedzą więcej o mnie niż ja sam. I always say that they say I made more than 200 films. Uh, 100 films are very bad, <laughs> uh, 50 okay, and 50 are good. So I think even actor can say you made 50 good films before you die. That's good. Zawsze mówię, że zrobiłem ponad 200 filmów, 100 z nich jest naprawdę fatalne, 50 jest ok i 50 jest e, dobrych, więc e, zawsze wydaje mi się, że jako aktor, jeżeli możesz powiedzieć, e, że e, zrobiłeś 50 bardzo dobrych filmów przed śmiercią, to jest naprawdę świetna sytuacja. But I still have not made uh, uh, the film I want to make, so I will continue as long as I can and wait for something nobody ever have done. I don't know what that is. <laughs> No, maybe, I don't know. Ale nadal nie zrobiłem tego jednego filmu, który e, chcę zrobić, więc nadal e, będę pracował. Nie do końca wiem, co to ma być e, za film, ale będę go poszukiwał. Czyli sprawdza się w Pana przypadku powiedzenie e, nie wiem, czego chcę, ale chcę tego teraz. Uh, is it true in your case, uh, the saying, I don't know what I want, but I want it now? I always want it now. I mean, <laughs> why tomorrow? Zawsze chcę wszystkiego teraz. Dlaczego jutro? Don't you want something now? Czy wy nie chcecie czegoś Czy wolicie zaczekać do Now, right? Zawsze jest lepiej dostać coś teraz. But films, it's so many now easy. Uh, I like to go to a festival. That's why I'm here in the jury. I met the president of the jury and his wonderful wife in Istanbul. I, I'm always looking who is the president, who is in the jury, because I, I have no time to have a bad time. I want to have a good time. And so, and I'm looking forward to meet, uh, meet uh, John Rice Davis because I like his work. Here we have the same age. So uh, you never know. You never know uh, what, what is coming. Bardzo lubię e, bywać na festiwalach, e, właśnie dlatego znajduję się tutaj e, w jury, dyrektora jury, jego wspaniałą żonę poznałem w Istambule. Zawsze lubię dowiedzieć się najpierw, kto jest dyrektorem jury, ponieważ nie mam czasu na złą zabawę, zawsze po prostu chcę bawić się świetnie, więc tutaj jestem. Bardzo chcę również poznać Johna Rice'a Davisa, jest również w moim wieku. No, it's you having questions. I have a question. Ah, there we go. Good. <laughs> E, Będę po polsku. Tak. tak. E, ja chciałam Pana zapytać, ponieważ akurat tak się złożyło e, w sumie przez przypadek, <laughs> że była tutaj mała retrospektywa filmów Krzysztofa Schingenziefa. I chciałam Pana zapytać, czy mógł Pan coś więcej powiedzieć? Wiem, że to już było jakiś czas temu, jak się z nim To są bardzo specyficzne filmy, są super filmy. You talking about Christoph Schlingensief? Yes. yes, there's been a uh, retrospective. There's been a retrospective here, and I would like to I ask you how it was. Christoph uh, Schlingensief. I went to the film festival many, many years ago. I mean, he will see us now from up there, and uh, sad moment. But um, I went to the festival and uh, you know, Festival in Berlin has only two restaurants where everybody wants to be. Wiele lat temu udałem się na, na festiwal filmowy. Festiwal w Berlinie ma tylko dwie restauracje, w których wszyscy chcą się znaleźć. So there was one table with uh, Christoph Schlingensief and uh, Tilda Swinton. And I said, hello, can I sit here? They said, yeah, sure, hello, hello, hello. and it was very loud. And then after 20 minutes we went under the table with our wine and talked under the table. So it was wonderful. You see, full restaurant, <laughs> nobody gets a table, but we it was an empty table because we were under the table. And we shook hands. And four weeks later, we made a movie for no money together called Egomania with Tilda playing my partner, and I was everything. The, The Aunt of the Devil, I was everybody in no? the film. W tej e, właśnie restauracji poznałem Tilda Swinton i Stegan Ziffa. Weszliśmy razem pod stół, tam piliśmy wino, tak się poznaliśmy i e, jakiś czas później e, zrobiliśmy wspólnie właśnie film we trójkę, który nazywał się Egomania. And then we made uh, almost every film together till I went to America. We had great United Trash with Kit Natividad from Russ Myers. a big girl, big, big breasts. And um, we had a good time. He was in Germany after Fassbinder died. Christoph was the most criticized director, and I like to work with criticized directors. I don't. I work with Wim Wenders, I work with Herzog, but I, I always want to work with new people, like Christoph or Lars, and then if I like them, we stay. Sometimes you play a big role, sometimes you may play a small role, but it doesn't matter what you play because you are as uh, a friend. And Schlingensief, I think, is, was really one of the big directors. E, bardzo lubiłem pracować z Krzysztofem, e, ponieważ był e, zawsze aktorem, reżyserem bardzo krytykowanym i właśnie bardzo lubię pracować z takimi osobami. Pracowaliśmy przez cały czas, właściwie przy wszystkich filmach, zanim wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Był naprawdę ciekawą postacią. Question? Question? Gentleman, the gentleman in blue. The gentleman in blue, you have a question? <laughs> well, please do. I don't want to go out of here, nobody has a question. Please use the microphone. You're talking about rumors before. Uh, is it true that you were in Django Unchained and Tarantino left you on the cutting room floor or just put you in one scene or uh, did I miss you? <laughs> no, no, no, no. That I, I wish I would have been in that film. No, I made a film which was uh, called Grindhouse, which was uh, produced by Tarantino, yeah. Mm. and I played a Nazi leader in a in a film from Rob Zombie. Uh, because Grindhouse in the old days they always showed two films together and they had a lot of and I was in a film for a trailer which never will be made into a movie. Um, to nieprawda, że pracowałem przy filmie Jungle, pracowałem w filmie produkowanym przez Tarantino, w filmie Grindhouse, grałem również nazistę dla Roba Zombie. And I think that my colleague Christoph Waltz did an amazing job in both films, and I am not jealous because he is another generation. If he would be my age, I would be very jealous. Myślę, e, że Crystal zagrał świetnie w obu filmach e, dla e, Tarantino, ale nie jestem o niego zazdrosny, ponieważ jest z innego pokolenia niż ja. Gdyby był z tego samego pokolenia, wtedy byłbym zazdrosny. Ktoś z Państwa? Czy Państwo się zastanawiają, a ja mogę teraz? A ja mogę? You, no, you in blue. Another blue man, yes. You. Blue. Obviously, I can see that. He also had an adventure with soundtracks, with film music? Uh, I was. Uh, I cannot sing, but I can speak. to uh, śpiewać mówić. So I did. Uh, like I give you an example. I made a, a Simon Stockhausen uh, from Stockhausen's son was my composer, and then there's a, I, I, I write a song which was like uh, a, a, man is afraid of in his plane and he kills his in his dream his wife and it goes like remember Mr. Klein Paris Rue de Bac number eight second floor you run up the stairs you knock at the door the door is open a cigarette astray. Your wife has left you. And so on and so on. Dobra muzyki Simon Stockhausen opowiadał człowieku, który śpi w samolocie i myśli mu się morderstwo własnej żony. When Gorbachev was in Moscow, I was invited to perform at the Olympic Stadium. Kiedy Gorbaczow w Moskwie, dostałem zaproszenie, aby zagrać na stadionie olimpijskim. So I put the, I put the whole stage, the whole stage, oh, bona, uh, buonasera, buonasera. The whole stage with international newspaper. Um, okay, and uh, the stage was with international newspaper and I wanted for Moscow Film, Mosfilm, the biggest fan and when I come out, when I come out, thank you. When I come out to start music start and the machine goes on and all the newspaper were flying through the stage and then I, I like to create nice environments and uh, I cannot sing unfortunately but I can talk and so it was like uh, amazing uh, uh three songs I had in Moscow for the Earth earthquake uh, uh, charity for the people. So there were eight bands, not only me. I mean, it wasn't only me in Moscow. It was eight bands, and I like music. I did in the film my first American film with Gus Van Sant, My Own Private Idaho, with Keanu Reeves and River Phoenix. There's uh, one song, two songs of mine in the in the film. E, kiedy wyszedłem na scenę w Moskwie, e, dookoła zaczęły latać e, gazety, które były podłożone pod dmuchawę. Było to naprawdę interesująca scenografia. Poza mną znalazło się tam oczywiście kilka innych zespołów. Nie byłem jedyną osobą, która występowała na scenie w Moskwie. Kiedy udałem się do Stanów Zjednoczonych, zrobiłem swój pierwszy film z Gasem Van moją własną Idaho. And I like, I like to be on stage because it's me. It's not the director, the camera, the lighting, and the costume, it's me. So if I'm no good, I'm no good. Lubię znajdować się na scenie, ponieważ na scenie jestem tylko ja. Nie ma tam e, reżysera, kamerzysty, światła, ani kostiumów. E, Chodzi wyłącznie o mnie, więc e, jeżeli tylko ja nie jestem dobry na tej scenie, to to wszystko nie wychodzi. Really? You! <laughs> Thank you. Ja chciałabym zapytać również o Pański romans z popkulturą, bo to jest rzeczywiście bardzo znamienne, że wśród tych wielu filmów, które mają wyraźnie artystyczne aspiracje, jest też trochę takie, no szmiry, nie oszukujmy się. Popkultura, yes, and your romance with it, because I'm tak. popkultura, yes. I zastanawiam się, co Pana w tej popkulturze pociąga i czy może nie jest po prostu tak, że Pan wie coś, czego my nie wiemy, bo taka żyleta, w której Pan zagrał, miała sześć nominacji do Malin, ale e, do Złotych Malin był nominowany też Kubrick za Lśnienie, więc może uważa Pan po prostu, że Żyleta za kilkadziesiąt lat będzie miała dzisiejszy status z Lśnienia. We would like to ask... Status Lśnienia. We would like to ask you about romancing with pop culture, um, because among your great movies there are some that could be considered junk. Um, and um, we would like to ask you if you simply know maybe something that we don't know, because movies like Barbed Wire were. Um, Love Barbed Wire. They were nominated for Golden Raspberries, and uh, but so uh, was Shining uh, of uh, Stanley Kubrick. So, if, do you think it will become a classic? <laughs> it, just one one thing. If Pamela Anderson would be acting like Meryl Streep, that would be horrible. Gdyby Pamela Anderson grała jak Meryl Streep, byłoby to potworne. She is Pamela Anderson. Jest po prostu Pamela Anderson. Arnold Schwarzenegger is Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger <laughs> is Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. The whole world says hasta la vista. So I, um, I think Pamela is. Uh, I like Pamela, and it's not. What is trash? Trash. People like trash. I like trash. People like trash. you. I like to do, and I'm very uh, uh, lucky that I can make very intellectual movies, and then I go out and make barbed wire. E, ludzie po prostu lubią szmirę, ja też tak naprawdę e, lubię szmirę i bardzo się cieszę, że mogę zrobić jakiś intelektualny film, a zaraz potem zrobić film taki jak Żuleta. Skoro mówimy o tym, co Pan lubi, mnie bardzo zastanawia, jakie Pan lubi słuchać po prostu na co dzień muzyki. Również patrząc pod kątem teledysków, w których was, e, Pan wystąpił. Z jednej strony był to new metalowy zespół Korn, e, z innej strony Madonna, a także e, Ivy. Co Pana kręci na co dzień? Czego Pan słucha? Uh, also Madonna, so what do you listen uh, on a daily basis? Well, I'm like everybody else. If I go to something very important, I listen to classical music. If I go to the discotheque, I have disco music at home and I have my gin and tonic and I'm getting ready to the disco. <laughs> Jestem tak jak wszyscy inni, kiedy mam być poważny, słucham muzyki klasycznej, kiedy idę do dyskoteki, słucham muzyki dyskotekowej, przygotowując się do tego, gin and tonic. And if I get a live achievement award, which I will get one in 2nd of May in America, then I hear classical music to be serious. Thanks, thank you very much. Więc kiedy będę dostawał nagrodę za życiowe osiągnięcia w Stanach Zjednoczonych 2 e, maja, wtedy będę poważny, będę słuchał muzyki klasycznej i będę wszystkim poważnie dziękował. E, może twoje pytanie. I, forgot that he has a question also. I hope. <laughs> Um, what can I do tak for you? Tłumacz tak w roli widowni teraz. Um, I long, long question. E, cóż, chciałem zapytać o jego związek z grami komputerowymi, ponieważ jest jedną z pierwszych osób, które e, podkładały e, głosy do znanych gier wideo. You mentioned John Rice Davis and you as well as him were the first pioneers of acting and uh, doing voiceovers for video games. you did Common and Conquer, uh, I think about 10 years ago. John Rice Davis did things even before that. I wanted to ask you about your approach to video games. Do you see them at this point in time as an art medium, as an art form already? Of course. I'm not only I did. I'm Scooby Doo. I'm, I'm the evil parrot who's the mastermind. It's like I do that. Now at the moment I do Batman. I'm a frog, so I speak like a frog. So uh, I like I like to do things like that, and I think the future will be. I just signed a contract uh, for Jerry Bruckheimer to be a king in a video game and uh, in two parts. And I think that's going to be the future. And it's wonderful. You make uh, internet films, so people don't have to go to the cinema; they just uh, stay home. Zdecydowanie uważam gry Lidera za sztukę. Poza grami zrobiłem, zagrałem również Shadow w Batmanie, zagrałem w Scooby-Doo, więc te wszystkie te rzeczy e, bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobał również fakt, że e, coraz więcej kina powstaje w internecie, więc nie trzeba w ogóle wychodzić z domu, wystarczy kliknąć i można coś obejrzeć. And look how the technology advanced. I'm a generation when the te first telephone came, a car telephone, you had to have in your car a box that big, and you had to have a telephone like in the in the wall going. And look now, I have an. I just bought I'm, I'm not a technical person, and uh, I've never sent a text uh, message, and I don't want to. But <laughs> because I, I, I, have big fingers and it takes so long, and then I can pick up the phone and say, Hello, how are you? But it is the future. I mean, I have a telephone, and I said, Please connect me with this and this. And a woman says, a voice of a woman says, Do you speak with this dirty mouse to your father? Spójrzmy na postęp technologiczny. Kiedyś e, telefony, na przykład telefony samochodowe były e, w wielkich pudłach, e, teraz mieszczą nam się w kieszeniach. Ja sam nigdy nie piszę SMS-ów, ponieważ mam zbyt duże palce i nie mogę później odebrać telefonu, ale bardzo mi się podoba ten postęp, bardzo mi się podoba to, że mogę zapytać telefonu o jakieś miejsce, o jakąś lokację, a telefon po prostu będzie mi odpowiadał. I think the future will be a telephone in your ring and you have a little thing in your pocket, and people in a restaurant, everybody will speak to them. <laughs> Myślę, że, <laughs> myślę, że w przyszłości no. e, telefony e, będą się znajdować w pierścionkach albo w kieszeniach, ludzie będą mówić do ręki, kto je. E, skoro mowa o tym postępie, wystąpił Pan w bardzo innowacyjnym, jeśli chodzi o produkcję filmową, obrazie, czyli Iron Sky. Mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo o spotkaniach z, rozmaity, z rozmaitymi ludźmi, a to prawdopodobnie jest film, którego wszystkich producentów raczej Pan nie pozna nigdy w życiu. You appeared also um, in a movie that's been advanced in terms of production. You appeared in Iron Sky, and uh, it's uh, pretty safe to say that you will never ever in your life meet all the producers of this movie. Well, it's wonderful. I mean, it's like it's called it's called uh, crowdfunding, and I didn't know what that was. And the Americans they call the Germans crowd. So I said, what the fuck is this? They're calling crowdfunding? Is it financed by Germans? E, film został e, oparty na e, idei crowdfundingu, czyli zbierania pieniędzy od bardzo dużej ilości osób. Kiedy po raz pierwszy Udo usłyszał te słowa, myślał, że crowd oznacza mm, amerykańskie, angielskie pogardliwe e, słowo na Niemca, więc zastanawiam się, co to jest. Czy to są po prostu filmy, które są finansowane przez Niemców? How do you say crowd? Kapucha? What is e, crowd? Crowd? Kapusta. Kapusta. Kapusta funding. I mean, people tell you kapusta funding, you say, what is this? But it is amazing. We don't call German kapusta. Uh, Kapusta is international. I mean, it's a lot of, <laughs> it's a lot of vitamins in it. People should eat much more Kapustas. Uh, um, but uh, we had the premiere in Berlin, and it was amazing because I was sold out. And after the film, there came the credits. So <laughs> many people. It never ended because everybody. The idea was if uh, you give uh, money, the more money you give, the bigger your name is. But if you give hundred dollars, your name has to be also on the screen. So it was going, going, going for I think forty-five minutes, almost longer than the film. E, po premierze e, w Berlinie, która była absolutnie wyprzedana, e, poznałem całą, całą masę krytyków, którzy do mnie podeszli. Sytuacja z crowdfundingiem wygląda tak, że za każdym razem, kiedy dajesz pieniądze, twoje nazwisko musi znaleźć się na liście producentów, w związku z czym cała ta lista trwała, wyświetlanie jej trwało prawie tak długo jak film, około 45 minut. Muszę zadać jeszcze jedno pytanie, które prawdopodobnie mnie trochę skompromituje, <laughs> ale jeśli chodzi o prostowanie rozmaitych legend. Czy to prawda, że zgodził się Pan zagrać w tym filmie e, tylko pod warunkiem, że pański bohater będzie jadł czekoladę? I also have a question that was like chocolate. Yes, <laughs> was it chocolate? yes, is it true? Is it true that you agreed to play uh, in Iron Sky only under one condition that your character will be able to eat chocolate? <laughs> no. I say I shouldn't ask. yeah, no, no, no, no. I can also explain. Uh, but uh, films for actors always never live on big numbers. Like Anthony Hopkins, the British actors, they have uh, they start with the back to the camera and they breathe, and now comes the big Oscar monologue. I think film from little things. And I said to the director, it would be nice if I have a safe, and it's I always go there and eat something, but nobody knows what it is, and then they open the safe and it's full of shop E, filmy e, nie muszą zawsze się opierać na wielkich e, gestach, takie jak na przykład Antony Hopkins i jego oscarowe monologi. Myślę, że bardzo fajne są również te małe elementy i właśnie tak wyglądała sytuacja, w której bohater Udo miał mały sen i wszyscy zastanawiali się, co w nim się znajduje, a nagle okazało się, że była to po prostu czekolada. It's always the little things. I just saw a Polish film and in the jury we just saw one And I like the main actor very much. Właśnie widziałem jako członek jury jeden, jeden z polskich filmów. Marcin Dobyciński. Yes. You saw Ogona. Bardzo yes. podobał mi się jeden z polskich aktorów. And this actor in the film, he smells all the time something. He takes bread and he smells the mm. bread. He takes it this and he smells it. And then the man says to him, when he looks at the woman, he says, she's not in your league. And he says, I don't see her, I smell her. Brilliant. It's always little things which works. Bohater Doracińskiego wącha najróżniejsze rzeczy e, w filmie i w pewnym momencie rozmawia e, ze swoim znajomym, który mówi, że ta kobieta jest zupełnie poza twoją ligą, na co on odpowiada, e, że nie patrzy na nią, tylko ją wącham. I to jest właśnie jedna z takich małych rzeczy, które mi się podobają. Always the little things which work. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby skorzystać z niepowtarzalnej okazji zadania na żywo pytania naszym gościom? Would you like to ask another question? Ja też jestem w stanie wymienić parę osób nawet z nazwiska na no, publiczności. <laughs> E, wobec tego poproszę jeszcze o sprostowanie jednej rzeczy na sam koniec. There's one last legend we need to clarify. Okay, let me make comfortable. So I give a long answer, yes. <laughs> Nawet long odpowiedź. E, czy to prawda, że mieszka Pan w Kalifornii Gretą Garbo? Is it true that you live in California with, with Greta Garbo? Uh, yes, I have a, I have a pit bull mix, and pit bull is named Greta Garbo. Mam mieszańca pitbulla i on nazywa się Greta Garbo. I have um, Australian Shepherd and he has one blue eye and uh, his name is Blue. E, mam również e, owczarka, e, który ma jedno niebieskie oko i nazywa się dlatego Blue. And I uh, just bought a ranch. Właśnie kupiłem rancho. And because I travel a lot, ponieważ dużo jeżdżę, dużo podróżuję. So I bought a plastic horse. Kupiłem więc plastikowego konia. But life size. Ale rozmiarów jeden do jeden. What, what's his name? My name is Max. And Max, and because I have a big property, and Max two times a day is sound effect, the plastic horse goes like, woo! so that's this, and now my friends, they, when I have a party, they're making a kind of a laser in the eyes. So when they go by the horse, <laughs> it like why not? you have to you have to have fun. And uh, I like Max because he doesn't eat. It's uh, wonderful, and he's. I have a horse, and the property has a fence. So the people see the horse, they think I have a horse. I have to change the position from time to time. And I just have it a couple of weeks, and I'm going to have something made to put around the neck so people think I'm feeding the horse. E, ten plastikowy koń wydaje końskie dźwięki dwa razy dziennie, ma również lasery w oczach. Uważam, że po prostu należy się dobrze bawić. E, dookoła rancza znajduje się również e, płot, więc wszyscy moi sąsiedzi uważają, że mam konia, więc muszę go chyba trochę przesunąć i założyć mu coś na głowę, żeby wyglądał jakby coś jadł. Well, thank you very much for coming, and uh, I hope if you haven't seen Dracula, you should really see it because it's uh, at that time. 1972. I did not speak English very well, <laughs> and so I have I, Dracula has a very strong accent, and he needs the blood of a virgin. He says he says I need the blood of a virgin, the blood of these whores are uh, killing me. So as uh, thank you very much. I have a, I really do have a good time here. I feel well, and it's just the beginning. I'm sure uh, you will see me dancing on the square on the weekend. thank you very much.